Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem ve münevver kardeşlerim, getirdiğim çocukluk devrimden bugüne kadar geçen hayatımın tercümasını isteyen kardeşlerime yadigar olmak ve dünyada bulunduğumuz müddet zarfında dualarını almak, ahirete intikalından sonra istihlas, bir Fatiha lütfunda bulunurlar ümidiyle şu acizane sözlerimi teyte naklettim. Halik-i Zülcelal cümlemizden razı olsun. Amin. Ya mu'in. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele hamdele başladın söze. Açıp fütuhatlar lütfetsin bize. Muhammed Mustafa'ya salavat olsun. Ali ashabı bizleri bulsun. Geçirdim gözden devri alemi. izni hoca çektim kalemi. Yakın elliye sorman yaşımdan. Geçti çok şeyler garip başımdan. Beş altı yaşımda vardım hocaya. Elifi bitirdim çıktım heceye. Okudum Kur'an'ı yedi yaşımda. Var idi bir sevda daha başında. Gayet sever idim biçi çekmeyi, o güzel mecliste boyun bükmeyi. Kalbiyle nakşiden halife peder, bu aciz oğluna teveccüh eder. Otuz kırk sene kadride kalmış, onun beş kişi tarika almış. Onların çoğu da meclise gelmez, ederler sohbet lezzeti olmaz. Bakmışlar kadri de sağ kutup yoktur, herkese lazımmış bir hacik doktor. Bu arada bir halife yetişti, bir kıvılcım attı, peder tutuştu. Alay müftisi İbrahim adı, Kutbul Aktab olmuş sultanım dedi. Kutbul akta bulmuş üstazım dedi. Dergâhi Esat'ta 45 gün kaldı. Nasip etti Mevla hilafet aldı. O hakka dair var nice sözleri, Ledinli dökerken ağlar gözleri, İhvanı çoğaldı üstü başına, Salik'in bir lezzet girdi döşüne, Fıkkı kürsüya nasıl doyurdu, Hacı Sami Sultan teşrif buyurdu. Üstazı öldü, bu zata geçti, Yaş 52 ahirete göçtü. ile dokuz onu bitirdim, İlmi halimi şükür yetirdim. Anneme babama ederdim hizmet, O ikisi de severdi gayet. 11-12'de sohbet arardım. Kaderimden müşkillerim sorardım. 13 dedim maneviyet açıldı. Gönül alemine ferah saçıldı. Vurdular 14'te manevi aşı. Durmadan akardı gözümün yaşı. Kötü akrallardan daim kaçardım. Rabıta da suyu zatlar içerdim. 15 ile 20'nin arası nefsi emmarenin çok yaresi. Basınca kardeşim 21'e oldu muayene o Hazip Pire. Ramazan oğlu tabibin adı, gönüllerde yaşar bu zatın dadı. Hastahanesine girenler bilir, emretse bu fakir uğrunda ölür ayetle hadisten reçete yazdı, evrabı ı eskardan ilaçlar düzdü, istiğfar şurubu verdi içirdi, biiznillah hastalığı getirdi. Lefzayı celaldan verdi şerbeti, dedi bırakma aman sohbeti. Rabıta da boynumuzu büktürdü, Diya süm'a safraların söktürdü. Sen de tarif eyle artık illere, Bahçıvan ol oğlum nazik güllere. Annem öldü, peder beni everdi, Refikamı bizden iyi severdi. Geçmeden bir sene peder de göçtü, Derunime büyük yaralar açtı. Her ikisinin de duasını aldım, kendi evladım da hayrette kaldım. gencikem tatlılar sonları acı, geçinmez oldu kardeşle bacı. Hafızlığı iki oğlun bitirdi, tecvidini Kayseri'de yitirdi. Üç tane oğlun, dört tane kızın, zamana bakıyor, ağlıyor gözün. On beş evlattan kaldı bir bacım, onun için çok kalbimde acım. Canımdan fazla severim onu, Allah'ı seversiniz kınaman beni.'' İkimiz de evladından çekeriz. Sabreder Mevla'ya boyun bükeriz. Yalvarırız ıslah etsin yaradan. Mümkün değil ise kalksın aradan. Hacı Abdullah analıktan kardeşim. Dünya ahiret daim olmuş yoldaş. Her şeyden çok ahlakını severim. Meclislerde kendisini everim.'' Pederim de çok severdi canından, annem hele ayırmazdı yanından. Pederimin yani. Bacana fazla hafız vardı. Her hususta pederime yaridi. Bu meslekin hayli yükün kaldırdı. Hatmiyle üç sene terevihler kıldırdı. Çok halleri vardı yazmakla bitmez. Hak rahmet eylesin gönülden gitmez. Validem de halda kızı pedere, pek geç pek geç göçtü, dahil olduk kadere. Görünürdü arşı azam gözüne, yeni ihvan meftünüdü sözüne. Evsafı çok anlatamam sizlere, mahşarda şefaat etsin bizlere. Kılavuzun meşhur idi yazısı, pederimin çok kıymatlı kuzusu. Takip idi, ihvana da bakardı, sohbetler de kardeşleri yakardı. Peder göçtü, üştük bunun başına, zikir çekmek çok giderdi hoşuna. Kılavuz da veda etti bizlere, günahkarı koydu kardeş sizlere. Yapamadım hakkıyla hizmeti, hak nasip eylesin bize rü'yeti. Yirmiden otuzuna varınca, herkes imrenirdi bizi görünce. Bu arada askerliği bitirdim, bilirim ya tecrübemi artırdım. Düzümle düştük Hicaz yoluna, çok şükür kavuştuk cihan gülüne. Evimizi yaptırdım bu arada, fışkırırdı sevgiler bu sırada. Otuzdan kırka vardık on sene, Vaaz verip hizmet ettim bu dine. Geç on sene kürsülerde konuştum. Sebep oldu çok insanla tanıştım. Bu arada levha yazdım doldurdum. Bu şerefin sözlerini kaldırdım. Hak rızgımı bu sebeple başırdı. Rahatlığı başımızdan aşırdı. Sayısızca şükür olsun yaradan. Esirgesin sıkıp ucub riyadan. Lakin ahret bir derdi düştü içime, Tevbe olsun yaptıkların suçuma. Düşüncem hele imanla ölmek, Halik-i Zülcelal'ın rızasını bulmak. Ziyaretçi üst üstüne gelirdi, sohbetlerde de feyzi rahman alırdı. Fırsat yoktu dışarıya çıkmaya, Kardeşlerim layıkıdı bakmaya. Ayrı ayrı gençlerini sorardım, donur donur güllerini direrdim. Hasta geçmez tekrar gelir görüşür, ede bile, ede bile letaifin danışır. Gelmez oldu şimdi yüzde birisi, yüz çevirdi arkadaşın yarısı. Dereköy'den kırkta otuzu gelir, bu aciz fakiri her yerde bulur. Gösterişten gelir geç saatlisi, nerede kaldı bilmiyorum bakısı. Oturdu kirazlı geliyor üçü, bazı kardeşlerin pek büyük suçu. Var idi merkezde beş on kişimiz, zehir oldu itme yollar aşımız. Gelmez oldu bunlardan da yarısı, kış gününde hatırlarlar gerisi. Bir köylü de isteğiyle göçürdü, kıymat bilmez geri yine kaçırdı. Teslim olanlardan ayrılmaz biri, o bağı kıranlar gittiler geri. Kazıyla kazı köylü üçtüler, üç beş kaldı hep geriye kaçtılar. Sarıca elsiz unuttu bizi, tombak kardeşlerin çok temiz özü. Edeb erken söylemiyor dilleri, layık desem efendimin gülleri. Gelen iler gözle gözümüzün rüyası, bulunuyor çoklarının hayatı Köylüleri gelmez oldu, unuttu, Nuh Mehmet ölünce hepsi bitti. yeşil Yeşilhisar, Ürgüp, Niğde gelirler, bu fakiri sanki insan bilirler. Cümlesinden razı olsun yaradan, dünya ahiret kesme bizi aradan. Yalvarırım imanıyla ölelim, Mevlamızın rızasını bulalım. Kırkı bitirdik, yaklaştı elli, devri mezalim olduğu belli. Kurtulur haksız, haklı cevilir, ulama yobaz, cahil evilir. Geç nesil bozuldu, etmez itaat, Şimdi vubah gibi oldu menhiyet. Çıkmaz kahveden evi orası, şeytan ile gayet iyi arası. Korkmaz Allah'tan içki içiyor, duyunca ezeni nasıl kaçıyor. Halikimiz islah eylesin sizi, mümkün değil ise kurtarsın bizi. Bu sene Hicaz'a nasıl açıldı, gönül alemine serah saçıldı salih refiklerle beraber gittik. Giderken Tavas üstaza gittik, Kayseri vilayet Yahyalı Kazan 1330 tevellüt yazan Kavacık mahallem doğdum burada Mevlamız halk etmiş böyle sırada Salli ve sellim ve barik Ala eşrefi nuri cemil enbiya vel murselin Velhamdülillahi rabbil alemin Oğlum Havuz Ahmet bir aşkı şerif okul lütfen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون بعدا عليه حقا بعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التالي السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين هل رحمة يرمزون قتل الناس Ali Ramazan yavrumuzun kongrede konuştuğu şiiri kendi insanından dinleyeceksiniz. sevgi ve bağlılık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalanıyor. Çok sevgilisi Hazreti Ebu Bekir hal ve hatır sormak için var. Yoksa başına kurban oldu, döşüne okuyayım mı onları? Yalnız nutuk şekilde okurum. Mesela evvela besmele yazar, salikine eder nazar, Ol her semada gezer başına kurban olur. Allah. Tarikine tek hoş bakar, kemendin beline bakar, Feminden bir rayha çıkar, dişine kurban oldu. Ne inanırsın sen oğlum? Mevlasına yanmış. Mevlasına yanmış özü. Kalbi irşad, Kalbi irşad eder sözü. Dürzi mercan döker gözü kaşına kurban olduğun yahut da yaşına kurban olduğun. <laughs> Allah'ın indinde kadri, zannettik zamanın bedri, arşı azam olmuş adrı, döşüne kurban olduğun. Allah! Kalbinden, Kalbinden feyiz alınır, çari yariyle salınır, Resulullah'la bulunur, yetine kurban oldu. Allah! Allah. Cümle dua var. Bak Mekke Medine. Mekke Medine'de bazı bir hatladır hep yeryüzü. iki güneşin hak yüzü dışına kurban oldu. Allah. Nefsin binaların Nefsin binaların yıkar, kılıç, kılıncıyla kanın döker. Mahşarda evladın çeker. Yani Resulullah'ın yanına mahşarda evladını çeker. Peşine kurban oldu. Allah. Kalemlerin aziz geda, himmetinden gelsin gıda. Ömrün uzun etsin huda.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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة سين كريم سمسين رحيم الله sana sundum elim Senden özge yoktur emin Allah sana sundum elim Senden kadehi doldu Kimdir kim yüzüm Acep nice ola halim Allah sana sundum elim Acep nice ola halim Mevlam sana salacak sarılır Dört yana sana verilir El namazıma derilir Allah sana sundum elim El namazıma derilir Mevlam sana sundum Getirdiler bundan eşip indirdiler oğla şaşıp Yumrudu toprağın eşip Allah sana sundum elim Yumrudu toprağın meşip, Mevlam sana sundum Münker, Nekir Ezrail Karşı kara gözü çakır Her birisi bir dil okur Allah sana sundum elim Her birisi bir Mevlam sana sundum elim Görün acep oldu zaman Gönülden neyler istikan Ölür çün anadan doğan Allah sana sun Bütün anadan doğan Mevlam sana sundum elim Ant bir gönül verdi bana Hademeden hayran olur Bir dün gelir şadı kılır Bir dem gelir giryan olur Birden gelir şadı kılır, birden gelir giryan olur. Birdem sanasın kış gibi, şolzem heri olmuş gibi. Birden başarattan doğar, hoş bağ ile bostan olur. Birden başarattan doğar, hoş bağ ile bostan olur. Bir dem gelir söyleyemez bir sözü şerheyle yemez Bir dem dilimdendir döker dertlilere derman olur Bir dem dilimdendir döker dertlilere derman olur Bir dem çıkar arş